Եթերում բանակ հաղորդաշարն է։ Խոսափողի մոտ է Հրար Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել։ Օրերս Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանի ղեկավարությամբ բացկացված ռազմական խորհրդի նիստը Նվիրված է 2018 թվականի բանակային ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակայությունների ամփոփմանը։ Պաշտպանության բանակի հարավային ուղղությամբ գործող միավորումներից մեկում կայացած ծառայողական խորհրդակցությանը քննարկվել է միավորման ենթակա զորամասերու մարտական հերթապահության եւ զորքերի կենսագործունեության մյուս բնակավարների արդյունավետությունը բարձրացնելու միտված գործընթացները։ Հուլիսի 24-ին Պաշտպանության բանակի շտաբում տեղի ունեցել Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար Գեներալ լեյտենանտ Լևո Մնացականյանի մամուլի աստոլիսը նվիրված 2018 թվականի առաջին կիսամյակի արդյունքների ամփոփմանը։ Պաշտպանության բանակի մարտունակության ամրապնդման եւ շարունակական զարգացման գործում կարևոր ու առանցքային դերակատարություն ունեցող զորակոչի եւ զորացրման գործընթացն ընթացքի մեջ է, որը տարից տարի զարգանում եւ կատարելագործվում է։ Կյանքի կոչելով արդարու թափանցիկ զորակոչի կազմակերպման նոր ծրագրերի մեթոդներ։ Հուլիսի 23-ին Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության կողմից կազմակերպվել է հայկական երկու հանրապետությունների լրագրողների շրջայց Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփմանգից եւ զորամասերի մշտական տեղակայման վայրեր։ Օրերս ամարասիվանական համալիրում Արցախի թեմի հոգեոր առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանի ձեռամբ մատուցվեց պատարակ Իշատակ Պաշտպանության բանակի հովանավոր Սուրբ Հրճակված Սուրբ Գրիգորիս Պարտև հայրապետին։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեներին։ Ռազմական խորհրդի նիստ նվիրված անցած ուսումնական փուլի ամփոփմանը։ Օրերս Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևո Մնացականյանի ղեկավարությամբ անց եկածվել ռազմական խորհրդի նիստ նվիրված 2018 թվականի բանակային ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի արդյունքների ամփոփմանը։ Ռազմական խորհրդի նիստի մասնակցում էին բանակի հրամանատարի տեղակալները, շտաբի բաժինների եւ ծառայությունների պետերը, միավորումների, զորամասերի եւ առանձին ստորաբաժանումների հրամանատարները, զինկոմիսարիատների եւ ռազմաիրապահ մարմինների ներկայացուցիչներ, տարբեր ոլորտների պատասխանատու զինվորականներ։ Օրվա աշխատակարգը ներկայացնելուց հետո բանակի հրամանատարը հանդես եկավ հաշվետու ժամանակահատվածին վերաբերող համապարփակ ելույթով, Ըստ առանձին ուղղությունների անդրադարձ կատարելով այն բոլոր դրական զարգացումներին եւ անցակալի երևույթների վրա, որոնք տեղ են գտել բանակային ընթացիկ ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի շրջանակներում։ Ընդհանուր առմամբ, ինչպես նշել է պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը, անցած ուսումնական փուլի ընթացքում կյանքի են կոչվել այն բոլոր պլանային միջոցառումները, որոնք նախանշված են եղել պատրաստության պլանով եւ որակական աճը արձանագրվել զորքերի կենսագործունեության գրեթե բոլոր ուղություններով։ Մասնավորապես շարունակվել են առաջնագծի ինժեներական լրակահավորման ու դիտարկման համակարգերի կատարելագործման նորված գործընթացները։ Բարձրացվել է ազնագազմի դաշտային վարժվածությունն ու մարտական պատրաստության մակարդակը, որակական նոր աշճանի վրա են հասցվել ղեկավարման համակարգը, զորատեսակների եւ ստորաբաժանումների դերդաշտակման եւ փոխգործակցության մակարդակը, պարազինության եւ ռազմական տեխնիկայի սպասարկման, շահագործման եւ արդիականացման համալիր գործընթացները։ Նշված ժամանակահատվածում դրական տեղաշարժեր են արձանագրվել նաև մարտական ու զորավարական պատրաստականության, կարգապահության եւ բարոյեքեբանական ապահովման, թիկունքի եւ առհասարակային բոլոր բնակավարներում, որոնք ձևավորում են պաշտպանության բանակի կենսագործունեության առանցքն ու հնարավորություն ստեղծում ռազմապաշտպանական համալիր գործընթացները բնականով հունով կազմակերպելու համար։ Իհարկե հաշվետու ժամանակահատվածում տարբեր ուղություններում տեղ են գտել նաև որոշ բաց թողումներ, որոնք սակայն որակական ազդեցություն չունեն պաշտպանության բանակի մարտունակության վրա։ Ընդհանուր առմամբ բանական 2018 թվականի առաջին ուսումնաշրջանը բանակի հրամանատարը գնահատեց բավարար, մասնավորապես նշելով, որ հաշվետու ժամանակահատվածում չնայած տարածաշրջանային ու աշխարհակահաղական շարունակող լարվածությանն ու հակառակորդի կողմից ձեռնարկվող բարբերական բնույթ կրող սադրանքներին, պաշտպանության բանակը բարձր մակարդակով է կատարել առաջադրված մարտական եւ ուսումնական խնդիրները եւ պայմաններ ստեղծել Արցախի հանրապետության ժողովրդի խաղաղ կենսագործունեության ապահովման համար։ Ռազմական խորհրդի ավարտին գեներալ-լեյտենանտ Լևո Մնացականյանը ներկաների խնդիրները առաջադրել համաբանակային նշանակության առաջիկա անելիքների եւ ընդհանրիկ ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի վերաբերյալ։ Ծառայողական խորհրդակցություն Հուլիսի 23-ին Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ-լեյտենանտ Լևո Մնացականյանը Ծառայական խորհրդակցությունը հրավիրել հարավային ուղությամ գործող միավորումներից մեկում, որին մասնակցում էին բանակի հրամանատարի տեղակալները, շտաբի բաժինների պետերը, միավորման ու ենթակա զորամասի հրամկազմը։ Խորհրդակցության ժամանակ քննարկվել է միավորման ենթակա զորամասերում վերջին շրջանում կատարված ու շարունակվող աշխատանքները, մարտական հերթապահության եւ զորքերի կենսագործունեության մյուս բնագավառների արդյունավետությունը բարձրացնելու միտված գործընթացները։ Խորհրդակցության ավարտին բանակի հրամանատարը առաջիկա անելիքների վերաբերյալ խնդիրները առաջադրել լիավորման հրամանատարությանն ու բանակի վարչության համապատասխան ոլորտի պատասխանատուններին։ Մամուլի ասուլից նվիրված 2018 թվականի առաջին կիսամյակի արդյունքների ամփոփմանը։ Հուլիսի 24-ին Պաշտպանության բանակի շտաբում տեղի ունեցել Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մրացականյանի մամուլի ասուլիսը նվիրված 2018 թվականի առաջին կիսամյակի արդյունքների ամփոփմանը։ Ողջունելով հյուրերին, բանակի հրամանատարը նախ համառոտ անդրադարձ է կատարել տարածաշրջանի ռազմաքաղաքական մարտահրավերներին, այնուհետև բավականին հանգամանալիորեն ներկայացել ընթացիկ տարվա կիսամյակի արդյունքում արձանագրված ձեռքբերումներն ու թերացումները։ Արցախի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը ներկայացրել է Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գոտում տիրող օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը, Արաշնային գծում նկատող հակառակորդի տեղաշարժերին ու կուտակումներին հակազդելու ուղղությամբ պաշտպանության բանակի կողմից ձեռնարկվող քայլերը, կատարված ու դեռևս ընթացքի մեջ գտնվող ինժեներ-ամրաշինական աշխատանքների համալիրը, վստահեցնելով, որ բանակն այսուհետ ևս իզորու է պատվով կատարելու իր արժև դրված մարտական խնդիրը։ Հանդիպման վերջում բանակի հրամանատարը պատասխանել է լրագրողներին հետաքրքրող բազմաբնույթ հարցերին, որոնք հիմնականում վերաբերում էին պատերազմի վերսկսման հավանականությանը, բանակի նյութատեխնիկական ապահովմանը, նորից բարազինության եւ զինտեխնիկայի ձեռքբերմանը, առաջնագծում տեսադիտարկման սարքերի ներդրման արդյունավետությանը, զինծառայողների սոցիալ-կենցաղային պայմանների բարելավմանը։ Հայրենիքին ծառայելու պատրաստակամությամբ Պաշտպանության բանակի մարտունակության համարապնդման եւ շարունակական զարգացման գործում կարեւոր ու առանցքային դերակատարություն ունեցող զորակոչի եւ զորացրման գործընթացն ընթացքի մեջ է։ Բանակի կենսոնակությունն ապահովող այս գործընթացը տարեստարի զարգանում եւ կատարելագործվում է։ Կյանքի կոչելով արդար ու թափանցիկ զորակոչի կազմակերպման նոր ծրագրերու մեթոդներ։ Ամառային զորակոչի ընթացքին տեղեկանալու նպատակով օրերս պաշտպանության բանակի կենտրոնական հավաքակետում մասնակցեցիկ նորակոչիկների երթական քանակակազմի ընդունմանն ու վիճակահանությանը։ Բանակի շարքերը համալրող երիտասարդներին ուղեկցում էին նաև նրանց ծնողներն ու հարազատները։ Նորակոչիկի ծնող Սեդրակ Խանոյանը հպարտ է, որ տղան արդեն զորակոչային տարիքի է եւ համալրում է զինված ուժերի շարքերը, շարունակելու այն առաքելությունը, որն իրականացրել են իր ծնողներն ու ավակընկերները։ Ուզում եմ մեր զինվորներին մաղթել բարի ծառայություն, ամուր կամք, խաղաղություն եւ բարի վերադարձ հայրական օջախներ, ասաց նա շեշտելով, որ յուրաքանչյուր երիտասարդ պետք է պարտորեն կրի հայրենիքի պաշտպանի կոչումը քանի որ հայ ժողովուրդը սիրում ու հավատում էր իր պաշտպաններին։ Նախքան վիճակահանության մեկնարկը պաշտպանության բանակի կազմզորահավաքային բաժնի պետ գնդապետ Ալեքսանդր Գրիգորյանը նորակոչիկներին ծանոթացրեց վիճակահանության անցկացման կարգին, հոսեց այն նորբությունների եւ առանձնահատկությունների մասին, որոնք հաշվի են առնում վիճակահանության ժամանակ։ Կարևորելով զորակոչը բարձր մակարդակով կազմակերպելու եւ իրականացնելու գործընթացը, գնդապետ Գրիգորյանը նորակոչիկներին եւ նրանց ծնողներին վստահեցրեց, որ ամեն ինչ արվում է որպեսզի վիճակահանությունն ընդհանրապես ու արդարացի։ Անցկացման կարգին ծանոթանալուց հետո նորակոչիկների հերթականությամբ մասնակցեցին վիճակահանությանը եւ ընտրեցին իրենց հիմնական ծառայության վայրը։ Նրանց տրամադրությունը բարձր էր, ոգին մարտական։ Արդեն Շարքային Էրիկ Աբգարյանը համոզմունք հայտնեց, որ լավ տրամադրությամբ է զորակոչվել ծառայության։ Համոզված է, բոլորն էլ շուտով կհարմարվեն ծառայությանը եւ անկախ նրանից, թե որ զորամասում են ծառայելու, իրենց պարտականությունները կկատարեն բարեխճորեն եւ սահմանված կարգի համաձայն։ Նորակոչիկներից շարքային Վազգեն Մրչունյանն էլ վստահեցրեց, որ ամեն ինչ կանի հայրենիքի սահմաններն ամուր պահելու եւ ծնողների ու հարազատների սպասելիքներն արդարացնելու համար։ Լրագրողների այցը պաշտպանության բանակի դիրքեր Հուլիսի 23-ին Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության կողմից կազմակերպվել է հայկական երկու հանրապետությունների լրագրողների շրջայց Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գից եւ զորամասերի մշտական տեղակայման վայրեր։ Արցախի Հանրապետության տարբեր ուղություններում տեղակայված մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասեր այցելելու նպատակով դրատվամիջոցների ներկայացուցիչները բաժանվել են խմբերի եւ հնարավորություն ստացել այցելելու նախընտրած ուղղության մարտական դիրքեր։ Դիրքերում զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները զրուցել են զինծառայողների հետ, ցանոթացել նրանց սոցիալ կենցաղային պայմաններին, առօրյային ու հակառակորդի հետ ամիջակաշման պայմաններում իրականացվող մարտական հերթապահության առանձնահատկություններին, հետաքրքրվել մարտական հերթապահության կրման ընթացքով եւ տիրող օպերատիվ մարտավարական իրադրությամբ։ Մեծ զրույցում այցելության նպատակի, դրա անհրաժեշտության եւ մարտական դիրքերից ունեցած տպավորություններով կիսվելով Լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները նախաձեռնությունը կարևորեցին հատկապես առաջնագույցում տիրող իրավիճակի մասին հասարակության օբյեկտիվ տեղեկատվություն մատուցելու, տարածված կարծրատիպերը կոտրելու եւ համատեղ ուժերով բանակի արժեվ ծառացած խնդիրները լուծելու տեսանկյունից։ Լսենք իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության թղթակից Ռաֆայել Աֆրիկյանին եւ ռազմին ֆոմասնագիտացված կայքի լրագրողուհի Նազենիկ Սարոյանին։ Արցախի դիրքը երբեք չի եղել, միշտ լուսանկարներով, պրեսրելիզներով տեսել եմ, բայց սեփական աչքերով տեսնել ու կոտել են կարծատիպները, որոնք որ կային, եթե պիսիներ կային, ու բավականին տպավորված եմ, որովհետև շատ բան այլ կերպ էի պատկերացնում։ Պարզ բան ասեմ, շատ մեծ կարծատիպ կա, որ բանակում չկա նորմալ տեխնիկա, որ զինվորները 80-ականների զենքերով են կռվում, իսկ պաշտպանվում են կանսերոնի բանկաներով։ Այդ կարծատիպը իրոք կա, որը իմ աչքերով տեսա, որ չի անպատասխանում իրականությանը, եւ եթե ինչ-որ տեսա, ավելի մանրացնեվիչ ասեմ։ Զինվորների դե- առումով շատ կարևոր բան նշեմ, հանդիպեցինք մենք հենց ESM ծրագրով զինվորներին, չեմ սխալ, մենք հենց առաջին զինվորներն են, չէ՞, ESM-ի, որը ծրագրին դիմեց։ Իսկ սկզբանե երբ այդ ծրագիրը ստեղծվում էր, ինքը շատ քննադատվեց շատ փորձագետների կողմից ու շատերը մտածում էին, որ դիմողներ չեն լինի բայց չէ փաստորեն մենք տեսանք որ կան մարդիկ որ դիմեցին ու դա իրականում բավականին նորմալ թիվ է մի պրիզիվի համար 2-3 տարվա ընթացքում այսինքն մի ցիկլի ընթացքում միջև իրանց գալն ու միջև իրանց զորացրվելը բավականին լուրջ թիվ է բավականին պատրաստված զինվորներ են լինում որովհետև մի բանա 2 տարի զորամասում ծառայել, իսկ մի բանա 3 տարվա ընթացքում մարտական դիրքերում անցկացնել։ Մարտական ոգին դե ինչպես միշտ բոլոր հայերի մոտ կարծիքով նենց մարդ չկա, որ կարա գա մտնի Արցախ ու իր մարտական ոգին ցածր լինի, առավել եւս կա հասնի Արցախի սահման, շփման գից ու իր մարտական ոգին ցածր լինի, ինչպես միշտ բոլորի մոտ արիական մարտական բարձր ոգի էր։ Երբ դու գրում ես զինվորի մասին, շատ կարևոր է որ դու նաև այդ զինվորի հետ շփվես, այսինքն դա չլինի չոր ինչ որ նյութ։ Այսինքն եթե դու ինչ որ բանի մասին գրում ես, պետքա ճանաչես այդ բանը։ Ու այս էլ նաև առիթ է։ Իսկ երբ ինձ հարցրին թե որ ուղությամբ կցանկանամ այցելեմ, միանգամից մտքիս եկավ, որ կարելի է այցելել ես եմ ծրագրի տղաներին։ Իրոք ծրագիրը շատ քննարկված էր։ Ինձ թվում է որ դա շատ լուրջ ինչ որ պայմաններ է բանակն առաջարկում, ու եթե մարդիկ գիտակցաբար ընդունում են, նա զինվորներից մեկն ասաց, որ բարդ ընտրություն է եղել, որովհետև ամեն դեպքում 3 տարին մի տարի ավել ծառայել է, դա իրոք լուրջ թիվա, բայց երբ իմացել եմ, որ հնարավորություն ունեն տուն գնալու վերջում այդ իրենց խոսքով ասած աշխատավարձը, դա իրենց ողքեվորել է ու ավեշուտ դրթել է, որ դիմեն այդ ծրագրին ու կարևոր էր նաև հենց իրենց հետ խոսալ, որ հասկանալ, որ ինչի համար են իրենք ընտրել դա, այսինքն ինչի է այս ծրագիրը հաջողություն ունենալու կամ ամեն դեպքում շարունակվելու։ Տպավորությունները ճիշտ ասած չեն տարբերվում սովորական ժամկետային զինծառայողներից, իրենք էլ ավելի տրամադրված են, այսինքն եկել մնան այն մտքով, որ իրենք 3 տարի պետքա դիրքերում անցկացնեն ու դա իրենց համար նորմալ է շատ։ Կարծում եմ բանակի համար մասնավորապես պետք են, որովհետև կարծրատիպեր կան, ինչպես նշեց գործընկերս, որոնք իրոք պետքա կոտրել, կամ էլ հասկանալ, որ գուցե այդ կարծրատիպերն էլ ինչ որ բանով համապատասխանում են, ինչ են համապատասխանում։ Կարող եմ ասեմ, որ շատ քչեն են ճանաչում այդ զինվորին։ Մեր գործն էլ նաև ինքներս ճանաչել ու երբ որ մենք ուզում ենք որ իրենք ճանաչեն, պետքա ամիջական լինի այդ կապը, ոչ թե պաշտոնական հաղորդագրությունների կամ ֆինանսավորված որևէ բաների հաղորդագրությունների նույն ձև ասեմ, պես որ կարևոր է որ շփվեն զինվորների հետ ու հնարավորություն տանք որ այդ շփումը տեսնի նաև մեր ընթերցողը, այսինքն ժողովուրդը, ու նաև կարևոր է այդտեղ նաև իրենց վստահությունն է քո հանդեպ աճում, այսինքն եթե դու պատմես որ իրենց բանակում ինչ որ բան այսպես է, իրենք եթե տեսնում են որ դա դու քո աշկով ես տեսել, ոչ թե քեզ պատմել են։ Դա ավելի հեշտ է մարսվում ու կարծում եմ, որ արժե հաջող անել այսպիսի բաներ, դեմ բնականաբար անվտանգության կանոնները պահպանելով։ Հարկ է նշել, որ օրվա ընթացքում լրագրողները հնարավորություն ունեցան հանդիպելու նաև մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասերի հրամանատարների հետ եւ ինչպես ասում են, առաջին ձեռքից ստանալ իրենց հետաքրքրող հարցերի պատասխանները։ Պատարակ նվիրված պաշտպանության բանակին։ Օրերս Ամարասի վանական համալիրում Արցախի թեմի հոգևոր առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանի ձեռամբ մատուցվեց պատարակ Իշատակ պաշտպանության բանակի հովանավոր Սուրբ հրճակված Սուրբ Գրիգորիս Պարթև Հարիապետի, որը եղել է Արցախում քրիստոնեական հավատքի առաջին քարոզիչն ու հոգևոր առաջնորդողը։ Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մրացականյանի գլխավորությամբ պատարակին մասնակցել են Պաշտպանության բանակի հրամկազմի ներկայացուցիչներն ու հարակից զորամասերի մի շարք զինծառայողներ։ Դեռևս անցած տարի զինված ուժերում հոգևոր առաջնորդության 20-ամյակի եւ պաշտպանության բանակի կազմավորման 25-րդ տարեդարձի արդիվ նորին Սուրբ Օծություն Տերտեր Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի կոնդակով Սուրբ Գրիգորիս Պարթև Հայրապետի պատկերով խաչվառը շնորհվել պաշտպանության բանակին, որը հրճակվել է նրա հովանավոր Սուրբ։ Այսուհետ Սուրբ Գրիգորիս Պարթև Հայրապետի հիշատակության օրը կատարվող պատարակը կնվիրվի նաև պաշտպանության բանակին, նրա փառապանդ զորավարներին ու զինվորներին, Արցախի ազատագրության համար զոհված մեր ժողովրդի քաջարի զավակներին։ Ինչպես Սուրբ Գրիգորի սյուր ժամանակին Արցախյան ազատամարտում եւս մեր ժողովուրդը պայքարի ելավ ազատության, արդարության եւ խաղաղության նվիրական արժեքների համար բազում զողողություններ կրեց, հավատով որ Աստված կօրհնի իր արդար պայքարը։ Մարտերի մեջ կազմավորվեց ամրացավ ու զորացավ Արցախի պաշտպանության բանակը, որն այսօր երաշխավորն է Արցախի պետականության, նրա հավատքի ու ժողովրդի խաղաղ կյանքի։ Հոգևոր խորհրդի իմաստը պարզաբանում է Պաշտպանության բանակի ավագ գնդերեց Սարգիս Սարգսակավակ Հաբյանը։ Այսօր մենք պատրաստ ենք մատուցում ի հիշատակ Սուրբ Գրիգորիս Պարթև Հայրապետի, որը եղել է Գրիգոր Լուսավորչի թոռը, որը նահատակվել է այստեղի ոչ քրիստոնյա ցեղերի կողմից, եւ Սուրբ Գրիգորիս Պարթև Հայրապետը հրճակվել է Պաշտպանության բանակի հովանավոր Սուրբ։ Նախորդ տարին մեր բանակին փոխանցվեց Սուրբ Գրիգորիս Հայրապետի անունը գրող խաչվար, որը պահվում է պաշտպանության բանակում, եւ քանի որ այսօր համընկել է այդ Կիրակին եւ մենք նշում ենք Սուրբ Գրիգորիս հայրապետի հիշատակության օրը, նաեւ այսօր մենք տոնում ենք մեր բանակի Հովանավոր Սրբի տոնը երկու տոն միավորվում է իրար հետ եւ հետեւաբար նաեւ սա խորուրդ է մեզ մեզ համար որբիսի մենք մեր զինվորականներով սպաներով բոլորս ունենանք Սուրբ Գրիգորիսի աննկուն հավատքը որը եկավ քարոզեց տարածեց քրիստոնեություն Արցախ աշխարհում եւ դարձավ Աստծո թարգմանը ժողովրդի համար։ Այսօր մենք յուրաքանչյուրս կարիք ունենք մակրագործվելու, յուրաքանչյուրս կարիք ունենք, ինչպես որ Սրբազան հայրը իր խոսքում նշեց, մենք յուրաքանչյուրս պետք է հետևենք այն Սրբազան պատգամին, որ մենք մեր կյանքը պիտանք մեր ընկերոջ համար։ Եվ ավասիկ մենք իդեմը Սուրբ Գրիգորիս հայրապետի ունենք այդ կերպարը, որ ինքը հանուն իր եղբայրների, հանուն քրիստոնեական հավատի իր կյանքը զոհաբերեց, նահատակվեց եւ որի արդյունքում այսօր մենք հիշատակում ենք իր տոնը եւ ի նշանավորումն իրեն մենք մեր պաշտպանության բանակի հովանավոր սուրբ են քրճակել Սուրբ Գրիգորիս Հայրապետ։ Եվ յուրաքանչյուրիս հոգում պիտի թևածի այն քրիստոնեական հավատը, որ առանց հավատի, առանց հավատի զորության մենք չեն կարող քայլել առաջ, չեն կարող ունենալ ոչ մի տեսակի հաջողություն, առանց սիրիդ ընկերոջդ մերձավորին, առանց այդ խոսքի մենք չեն կարող ունենալ հզոր հասարակություն, մենք չենք կարող ունենալ հզոր բանակ։ Սերժատ Լերմիկ Մուրադյանն ու Շարքային Համլետ Չալդարյանն իրենց տարողական փորձից ելնելով նման միջոցառումները կարևորում են հատկապես զինծառայողների հոգևոր դաստիարակության Իլիաս նկատմամբ հանդուրժողականության, քրիստոնեական սիրո ու ընկերասիրության դրսևորման եւ արենիքի պաշտպանի Սուրբ առաքելությունը կատարելու ընթացքում Աստծո աչքը միշտ իրենց գլխավերում զգալու տեսանկյունից։ Լսենք դիրքապահի պարտականությունների կատարման ընթացքում աչքի ընկած եւ լավագույն զինվոր մարզի կրսկանշանին արժանացած զինծառայող սերժանտ Լեռնիկ Մուրադյանին։ Շատ մեծ պատիվ է մեզ համար, շատ ցանկալի կլինի նման միջոցառումներ շուտ կազմակերպվի եւ սիրով կմասնակցենք։ Մեզ համար դեր նաեւ խաղում այս միջոցառումը դիրքում կանգնելուց ավելի զգոնությունը մեր մեջ շատանում է, այսպես ասած։ Շատ ենք ողջևորվում, երբ որ ամեն անգամ բարձանում ենք դիրքեր սահմանը մեր հսկելու պահպանելու, ամեն անգամ մեր հավատքը մեր տեղն է, շատ հավատքով կանգնում ենք, ամեն ինչ շատ լավ է, էլի։ Ավելի դուխով ենք մեզ զգում, երբ որ միշտ Աստծո կամքը մեր վրա է լինում Ավելենք, որ Սուրբ Պատարագի արողության ավարտին տրվեց հանդիսավոր ճաշկերույթ, որին իրենց մասնակցությունը բերեցին զինվորականները, հոգևորականներն ու Սուրբ Պատարագին ներկա հավատավոր ժողովուրդը։ Եթերում բանակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումներ։ Կհանդիպեք մեկ շաբաթ անց։